Matamu weruh ora iki lho. Apa ta? buka antas iki. Lah sing cangaran endi? Ha iki. Iki endi? Iki iki lho. Lho kok ngaduh lho. Ora nganggo dit mau ta? Uh, cuadake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radinei pada cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ha sing ngakon kei sapa? Aku. Kowe nang kene nyambut gawe apa ngemis? Beltrut Alah mreng sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah? Siji. Lima kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? <laughs> Mergane apa? Nyatuti ndekku barang. <laughs> Eh, Dina duwe oh, mobil oh. iki. Artine oh, aku kualat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkelna. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catut iki po ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Iya. Sak karepe kono kok. Eh, dalam kondang kok nyawer 100 piye muni-muni wae lho. Kene isine ora nek karo penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Wah, ya wis. dasare ra duwe oh, Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis Galo kae are nyair meneh kae. Oh are nguyuh. Alhamdulillah tujuh kisino nugroho. Luar biasa iki nok. Ya matur suwun wis keparang aturake. Heeh. Ayo monggo di teruske iki mau podang kuning sing nyuwun ah saiki gubuk asmara ya gubuk asmara biasane Mbak Ika diganti sikno ya sapa Bagor Brand ya ayo tim <laughs> ayo ayo gedene oh cangkeme wis mecucu-mecucu ayo sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho ya wis oh, Ayo wangun nek dadi bagor brand. Nggih niki bagore ajeng nyanyi nggih. Ya rasa lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati ya. Ya kan mami kok dikeki bagor brand terus lho. Kaya apa ta wujute iki kaya ngopo? Ayo mung wujud bagor kae. Isine pakan sapi, pakan girek, pakan bagor brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju lah. Tenek kowe do madai kabeh nek aku ada pakan yo. Ha iya mengkari blerek sithik terus ora-ora-ora-ora. Jenengan wae ketek ngene dhuwit Mas Fajar, ya. Lah wong aku ki wong blobo kok, Tin. Aku sosial iki gede. yo. Tenane ya paling ming juga kon saweran mau to. Matamu weruh ra iki lho. Kuse buka antas kuse. Lah sing endi? Ha iki. Iki endi? Iki lho, lho banget lho. Ora nganggo dit mau ta? Uh, tu ajake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radinei pada cah tipis tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ha sing aku ngekei sapa? Aku. Kowe nang kene nyambut gawe apa ngemis? nyambut ya. Ha, nyambut gawe sentuk amplop kon dadak kek akeh iki akeh iki. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Penabuh ana sing ngrasani lho, sinden ki pendapatane lho kek lho, totatin kaya nggre nyanyi ana sawer 200 jaruk 200. Engko plus amplop pe piro? Iki kok kaya ndo meri. Lah aku tok sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Eh. Eh, sinden-sinden dibagi po? Kae, plastik gedek kae. <laughs> Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lah aku entuk satu tak kayak kene selawe ngono kuwi. <laughs> Kowe selawe kok oh, sak rombongan kok tok nai ora. Iya. Wong cetile ketok mula ya kok bagor brand. Cara lah. Ya wis iki ana engko tak paringi Jokowi. Piro? Wis sak karepku kok. Kurang puluh mengen. <laughs> Ayo ben oh, ayo tergantung apik elek-elek nyanyi kok. Iya, gubuk asmara. Biasane kowe lah basa grajakan saiki coba gubuk asmara lagune ika tok nyanyekke Yo, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu ika terus ora ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka coran wis ora ora saka cor-coran ambruk ya <laughs> ah, iya lagi tengok kene mas goblok ndak tak benakke sik <laughs> Awak kesuwen nek menake sik. <laughs> Iya. Eh, gawe bubuk asmara. Iya, nek apik tenan ya 150. Serapate apik ya. Aku ah, Pak Apik ora apik mesti mung 20. Ora wis ya, iki 20 iki kek kewondo wae nyontone. Nggo tuku <laughs> tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Nggo raup. Raup tetep ireng wae. <laughs> Iya. Ya wis kae. Eh sing 20 wis ra ono. <laughs> Paling sithik 50 iki. Iya. Mayan 50. Nah iya. Angge bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane ngene. Ya nek komplit 200. Ambek akon Prastiwi wae. Nganggo bawa sewidak ya Pras ya. Ibu iki mung mantuk-mantuk wae wedi karo kae iki. apa apa atus huh ora Gua apa Pratiwi ya kita biar tekan saya kiming swidak kok mundhak ra pras eh ora tetep swidak swidak ini nek ra payu kene ya Bu <laughs> Iya. yeah. nyingkat terus ning nirokke cengkokku lho. Sing endi? Ayo ki engko. Lingser yang Lingsem eh, piye? Apa? Lingsem. Lingsem. <laughs> Lingsem apa? <laughs> Lingsem yang ke mutan. Ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku napase cekak eh. Ayo terus urusan aku pokoke gerung. Klingsem yen kemu utan. Dipedot titik ra kowe? Ora, mau. Dipedot kagol kowe. Aku aku ra iso nek dawa-dawa. Amang. Titik ta. Gah. Titik. Mah kok. Ku senengane kok meksa ta. Lah aku ora teko tak ngono. Tekan wae kok. <laughs> Lho, kaya kodho muni tekan wae. Lingsem yen Salah, salah. Lingsem yen ke mut eh, ta Nah, aku sik mandek ora apa-apa. Lah pi. Sama uri. Kowe nek kowe aja mandek nek aku aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora ambil. Hei. Eh. Hei. Kowe kurang ajar to nyeluk jarang kok. Hei. Loh, bukan dong ramu kok tinggal mengo. Ayo ya ben yo ya, ya ora apa Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasa baleni? Ora, aku. Ya eh, aku mandek nih kok. Butuh atau ora. Ya butuh. Lumayan loh, bangun kruk wedi. aku gak ngerok wedi gak. Ayo. Kok keruk wedi. Lah aku sadurunge tadi jinjen rak keruk wedi kali progo kan. Oh. Karo sing lanang. Heeh. Sing nyemplung sing wedok. Oh. <laughs> Malah tatin sing nyemplung, tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhek yang nengah meneh kerubio, kerubio. Kaya yuyu kakak. <laughs> Ombake oh, dadi gede banget ta ya awake sing ngono to. Kerubio, kerubio. Terus nyilem blumpuk-blumpuk-blumpuk. sedelok kae munggah wis nggo wedi nang sirahne kluwa. Tak aku ndelok saka jembatan kowe ngopo iki? Ajeng gawe kamar e, Pak. Mesake hmm. gawe kamar e kok mbok sambat aku tak tukok ke pirang prit. Ha mbok bojomu sing nyemplung. Eh ampun mengke ndak ilang. Kok ilang? Adikom suwe banget. Apa iki? Eh. Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin ra tanpa iso kesilem, lho nyilem ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa toh? Hah? Lingsem. Bahas apa? Yen kemutan. Iya. Yo nanti. Nembang. Si dong mau. Ayo. Gak. Iki lho sak cepake. Mok gak. Ning rasa ndek ndak malah tekan dinding kok ayuk maju ya. Pak, Pak, pundi, Pak? Hmm. Ngene wis entek aku cukup tas. Ya aku lek ora suge-suge ngono kuwi. Sing kurang suge piye? Mayang bola-bali kok ora iso tuku apa-apa jan. Yen iso apa wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu pancen aku aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltrut. Ala ngene sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah? Siji. Lima kok. Pi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? <laughs> Mergane ngopo? Nyatuti ndekku barang. Dadine <laughs> aku meli duwe mobil oh, oh. kae iki. Artine oh, aku kuwalat kok. Lah gagake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu Apa? Aku pikirku iki mergo tak catuti kok ya. <laughs> Iya. Ora apa-apa saiki wis dadi ya, sak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok. nyatut-nyatut ya. ada di celeng bareng to? Oh, nyeronggo cengelmu. Lah, mau muni piye? Lah tak sronggo piye kene? Pen kan iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok sronggot. Tak kira nek tukang celeng kon jatilan kae. Ayo ben. Lingsam. Ya biasa wae wis rasa jalur dalukan duit. Lah apa? Tak tekor. Ora wis nyo nyo nyo 200 e kok. Eh tak jukuk tenan. Eh kok sikek. Eh, lah. Pikire. Eh, eh, oh, dosa kowe. Wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? <coughs> kowe sinden nek wani karo jukuk dite dalange didenono. Ngapa ta? Arepmu aku cuma ora omong werna-werna. <laughs> ya ben apa-apa. <laughs> Seneng tanganku rentuk Bali lah ciloko iki. Oh, kurang cepet sing siji no kena iki, ya, mah. <laughs> Endi? Sing siji mau. Eh, ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya. Dilebokke kas. Ku nyelek. Ora none kasijan. Kasijan. Yo mangga. sem Ayo cengkokmu minta apal ki. Ora tak mantuk-mantuk e. Ayo swara kok. Ora ana wong nyuara kok. Maju mundur ki ra ana. Ya ana bae. Hei hei. sesawang lelampahan lelampahan kok ketik sapa e chat sapa e pamundutan lagu iki lho sapa sing nyuwun ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok di transfer ah, jelas kok ya kok aku ora ya wong iki nek meneng iki malah rezekine tumpuk undung lah aku kurang meneng piye kok cerewet meneng <laughs> Satu sepi sawo. pendak dino cerewet dhewe ra dikai. <laughs> Oleh ning bacing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, uh, uh, Eh. Uh. Pancen cindone ngrusak bacing-bacing kaya ngene iki. Tinggu gak mem. bajing moto das warna-warna ha ah, iya ya betah-betahe melu aku arep melu sapa Gak apa-apa, yang penting uang masuk ya tadi. Iya. Ah, iya terus. Lelampahan kangkang. Enggak, gitu. situ, kan sudah nyaut duit saya. Nah tadi kalau nggak nyaut nggak dapat deh. Ya nggak apa-apa. Apa, Mas mau nyaut lagi? Oh ya, yeah. sini dong. Ngomong wong Sentolo kok. Oh iya. Loh, anak ngarep nyawer loh. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih. Atau nuwun Mas, mungkin ini kata. Ayo sak karepe kono kok. Eh, dalam kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. ini oh, oh. ora nek karep penaman lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wes dasar ra duwe isin. Oh. soalnya cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedek. <laughs> ya wes tak. Galo kae arep nyair meneh kae. oh, arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. duduk duduk ah. ya. okay. wah ya lumayan untuk pendapatan nih sesuk ora keruk wedi ora nyemplung kali ya ora apa-apa ya iki pamundutan ku diponto-ponto ya nak ya ngatur ke suka-suka pari suka uh sinden ya wis pirang-pirang disediani uh gamelan ya panen penak nan iki iki kudune wis kanu sesuk bar saka Tuban iki iki tetep dileremke tenan, Tru. Iya. Gamelan sing iki dileremke soalé ditabuh soalé mating ting ngono kuwi. Semelang aku. Ha iya. Nganggo sing sijine iso. Hmm. Nih ya kuwi membengkak. Pembengkakan. Oh, peniti gamelan nek ngau gamelan sing anyar ki 10 lho, Gong. Ora masalah, aman. Aku ki wong blobo lomo. Heeh. Hmm, hmm. Iya. Terke ya kudu loro. Ora apa-apa, ora apa. Amuk gamelan sarung sisi, diusung terus siji rampung aku. Guayamu. Kembul siji terus ra masalah, ra masalah. Tak cukupi, tak cukupi. Ya wong padake cah tipis. Ha iya. Mongki nang aji-aji karo kesenian ngono kuwi. Ha iya, ya ora apa-apa. Wis, esuk saron siji diangkat truk siji. Heeh. Peniti siji nganggo tosa siji ngadeg. Woi. Ya ora ana ya no ya. Kae gendera gulune. Aneh-aneh ora. Nembang ya, Truk? Ya yo, are nembang apa? Eh, karang ya sing klasik urung diaturake Mbak Ayu Purwalestari urung kepareng ngaturake. Ya. Diaturake mengko ndak gelo penggalihe. Heeh. Iki nyuwuni dipalilah ya, Tru. Nyuwuni dipalilah setengah papat bubar. Heeh. Merga iki sak bagian tos item. Heeh. Anake kocluk ae mesti. Bengak-bengok wong untune bapakne diganti kok. Angling. Lambemu. Ayo. diaturake ya sapa sing kepareng ngaturake Mbak Ayu Purwarestari terus ya ngaturke apa eh ya sing kepenak-penak heeh mm -mm. nek wong tuwa ki ya sing alusan ya tut manggung mah kedawan sinombari jodho wis kulino do ngrungokke uler kambang kecendheken eh mijil ketoprak. Eh nyaine kok mijil? Ha ah, iya. Gatik glinding. Cocot. Cocok Cocok cocot. Ya, gatik glinding ya, Gong. Dirungokake. Heeh. Yo. Men karo do ngaso. Ya. Sing muni men sing alusan. Ha ah, iya. Sing pembalung-pembalung ngaso. Heeh. Ayo, Jo, ana no wektu sedhela, Jo. <laughs> Wong kok ora percaya nek turu bareng didudu videone. Lho iki aku apa? Ya wis be. Mula kepet-kepet ki dilongi. Hasilir banget ya lek kepet-kepet. Heeh. Dilo-dilo. Ora apa wis ben ora. Karang ya sing jeneng penabuh ya kesel tenan lho, Truk. Ha iya. Aku iki ya ngrasake dhewe ta kowe. Anggris muni ter tertimpa Heeh. Wah wis ora iso dilangi kowe. Tahu kok mayang oh, ubah wae awake mergo nek meneng ler Heeh. Ha ngono kuwi rasane mulai rasa ora sok ngece karo wong ngantuk ora. Pirang-pirang sasi ora turu, turu awan wae mesosok. Keganggu, ha iya. Mulane opo apa kuwi ora ditandangi. Ha iya. Aku opo apa ditandangi orang tawa lemah dipethuki, rakitang ora dituku. Nah wong tuku mobil dinyang, ha iya. apa-apa di ditandangi mulai ya turune kurang ana wong gawe pondasi omah dicacat ayo wong iki dhewe-dhewe kok go ngora ayo Mbak Ayu mangga diaturaken nggih nena nena nena Proning kamal Ndok Ndok Ndok kamal Roning kamal Winor sita Winor Nurboy Nur sita nga Nurboy Rumah saya kok kayak cinta banget karo nerga ya. Anu ya apa ini bar juara kontes pria idaman. Ya. Si Apa jeneng iki, Tru? Gatik Glinding. Gatik Glinding jan penake raja macam. Kabutayan mrih bisa, Kabudayan mrih bisa agawe kuncara. Ya apa? Semar Padrana ya. Cakepane ngawur ora apal. Ning cakepane apik iki nek tuntunan, mula wayangi ana tuntunan. tatangan, tontonan lan tantangan. Mm Wah, seneng aku aku terakhir kuwi ana rantangane, Bang. Apa Tuntunan, tontonan lan rantangan. Lha teko ya apa kuwi, Tru? Rantangan ngembleki diasmu. Gobloke ora. Tantangan kok rantangan. Waduh. Tak kira nek isine jangan, jangan, jangan. Marsuti Ti Ti Ti Kati Kati bedel Ngaras gamelan ora kowe kati bedel Kang Satiti minati? Sing sabar dadi. Kuwi ngopo, Gong? Aku yo meng ngomong. Aku diumpani lho iki. Sing ngumpani sapa? Sing gender. Balik ditolak. Iya. <laughs> Nah tentrem tre. Heeh. Hmm. Dadi tekani penggemare dhewe-dhewe. Ha iya. Ana sing maringi pintip Heeh. Oh, telung tas kresek gedhe. Ha iya. Wah pokoke do tresno nek karo penahono sing maringi rokok. Heeh. Mm-hmm. Sing ngethok kae mah tunggone robakule pitik. Aduh geger mulo mau kok meneng wae. Ayo wis Ora apa-apa ya. Jeneng Tresno, Tresno pas duluran. Ah iya. Aku ya paham. Mhm. Biasane iki oh ngono kok saiki ora. Yen wis kelakon. Semar aja kon metu lho, Truk. Ngopo? Ngono nek ngono yen wis kelakon terus Semar. Tulih. Yen wis lakon tole. Nah <laughs> ngrekoso. Ka Duli Yen wis klakon kan แน่นนอนแน่น kowe laku uting gedumbyang ngene malah rasane risi karo tangga teparu ya. Ya ora perkara risi ning adum madil adum madil tegese sore mau kanggo sing padha seneng jejogetan. Heeh. Nang ngene iki ya di sing sepuh-sepuh ya dicaosi mergo penonton wayang ki berani karagam. Heeh. Ana sing sepuh, ana sing enom. Ha iya. Saiki mulai digemari para piyai nom-noman, ha dhewe ya kudu mulai tanggap karo swasana. Ha iya. Nek ngene iki sing sepuh-sepuh biasane isih sok do wungon nganti karo do jagongan, dar kacang karo kopi karo udut karo ngrasake tetembangan karo ngrasake lakon adate. Heeh. Ayo diaturke genti. Heeh. Uh Sopo saiki? Eh, tak nyoba pesinden soko Sleman Semoyo Berbah. Ya. Dewi Dumpuwati. Oh sing lanang wis lunga. E. Iya. Ditunggoni karo sing lanang semangate raja macam-macam. Karo anger ditunggoni ana sing wedok chatting karo sing lanang. Papane kono wae lho, Pak. Mesrane ora jamak. Wis balasira sing lanang, "Mamale nembang kapan?" terus genti wahyu chatting bojone mama ora nembang rapopo kok panggri papa nang kono wis semangat aku terus sing lanang sik ya mah papa tak latihan ketoprak ah ya ngatur ke apa mbak wahyu sing kepenak wae rasah sing angel-angel Ngatur ke apa? Kenapa, Ustaz? Pak, ngatur ke dosa kaluputan. Tembang kok dosa kaluputan. Ayo, Mbak Wahyu. Wala, ini nom-nomane truk. Gue gara ke jiagat. Suaranya juga nabi ira jamak-jamak. Sampai yang di anak telu ini loh. Oh. Serak. Hmm. Ngopo ya, Reng? Ayo, Mbak. Radong aku. Berbesang ini. Berbesang ini. Ya, Apa kok malah bingung kok nembang kok malah bingung ki kepiye? Hah? Langgam napa-napa? Lu terserah. Are langgam ya kena, halo-halo Bandung ya apa-apa. Piye? Ya, Hah? Tengu. Tengu. Nek le gatel iki kepenak. sing goleki sing angel. Lah nopo? Ayo sak karepmu. Tengu kuwi tembang apa? Rengu, Pak. Wo, rengu ta? Wo, rengu kok tengu. Dasar takon goleki kowe. Kewan paling glidik ya kok. Wah, wis kok. Kok ngerti ngon nggon-ngonane? Heeh. Yo. Wis. terus terus tin mangan terus aja lereng kok Kowe <laughs> nek jare nek jare nek ora mangan ki ngantuk. Ayo wis ben nengke wae lambene obah. Ngawangku. Kuati wis entek. Patang wadah iki lho, Dra. Tekan guru-guru iki patang wadah, patang wadah. Kuati sing dimakan, kuati caperbu. Dadi sing dimakan ki rebo kemis jemah setu. Ayo. Memanis merati. Bahaya piye? Sinden mongko guru SMP, ayo. Anggris muni luka-luka oleh nganggo ngagem busana kejawen terus kondur tekan omah adus terus nganggo kerudung. Selamat pagi anak-anak. Nah, ini silakan digarap tulis neng belapak. Muridnya dong garap dari neng meja guru. Ayo didobel-dobel kok ya gaweane. Ha ah, iki suarane giandang. Eh uh, tunggone papa. Hmm. Papa Simar. Papa Simar. iki sing suwe banget izin kok malah soligen iki ya ring aah ah, mbok kenang apa iki soligen muntang manting tan jena sing tak semelange nek nganti gejala bisu <laughs> gejala kok bisu iki cara ngendi lah Ananenena Nimas Ayu Seiring dengan berjalannya waktu saya ketok tua-tua ya trek ya. Heeh. Mm -mm. Biyen penabuh kuwi nom-nom. Heeh. Ngene teko ning anu jenenge taruh mesti sing di omah. Wah, ternyata penabuh masih muda-muda ya padahal masih. Saiki wis mulai do keriput raine. Sinden ya mbiyen ketok api-api saiki. Hmm. Ramutuk. Hmm. mulai do tua-tua wis. tangane mulai ketok otot-otote. Ketok nek do kerep ngumbahi. Ha iya. Ya eh, saora-orane nek pancen yo laris ki tuku mesin cuci. Mesin cuci konangan bodong rusak. <laughs> Edrian. Lu nyemplung ke sak-sake wis ben ngene weh. Han jebol tenan. Heeh. Hmm, hmm. gampang temen Iki mengko dilanggam ketok ya nanu tong. Heeh. Uh ora sangang gondang dut men suasanane iki beda karo sore mau. Oh iya. Karo sing ngendang jae pon meng laran mesake. Heeh. Mm -mm. Tangane abuh. Oh. Kendange katosen mau bengi nembung aku kon numbaske kendang. Oh, to. Oh, ayo ora apa-apa. Gugah aku jam 10 bengi iki meng arep nembung kon kok ke kendang. Ayo. Ah, ha tak tari to pira regane? Sak set 6 juta, Pak. Tuku 8. Aku ya. Kono ya tak kok 8, Pak. Nek sing separo arep pangan Ngomongan <laughs> Omongan kok rowo atos Ha iya. Ha iya. Oh, kecil namanya kendang. Mm -mm. Rasa khawatir kendang jaipong. Ha iya, tak tari piye sing model piye sing sing beme nang dhuwur. Mbombong, mbombong. Ya ora ono bem kok nang dhuwur. Ayo. Na na na na Wah, enak tenan nek jeneng reng kuwi. Heeh. Kudu kukur penak meneh reng. Ki maksud piye to, Aku mau muni piye? Penak tenan sing jeneng langgam rengu. Wo, rengu ku penak banget nek tengu kuwi. <laughs> Karo meringis-meringis kan Tresnawati bin Boyem. <laughs> Bin sapa, Kang? Bin Boyem. Boyem Boyem iki mbokne. Oh. Ha iya, apik tenan iki mau jenenge Langgam Reng iki ya, Iya. Ayo genti kowe, Tong, nembango. Oh.